Septintas skirsnis. Kaime išnekėjo, aišku, kažkur pasirodė velnės. Bilatrelis jį matė ir dabar ieško. Tiesą pasakius, jis toks gudruolis, kad jam gali palikti pasiglemšti Luciferio lobį. Volterininkai pridurdavo klausimas, kas ką apmaus, ar bilatrelis velnė, ar velnės bilatrelis. Senis paskubomis žegnodavosi. Tačiau bilatrelis liovėsi slampinėjęs po gyrę ir vėl ėmė tvarkingai dirbti savo darbą prie kelio – žmonės ėmė šnekėti apie kitką. Vis dėlto kai kurių žmonių smalsumas nesumažėjo. Jie tarė, kad čia galimas daiktas kažkas lypia, naip tol ne tie pasakiški legendos loviai, bet koks nors geras už velnio banknotus rimtesnis ir apčiopiamesnis laimikis, kurio paslapti kelio darbininkas iš dalies nebejotinai patyręs. Labiausiai suintriguoti buvo mokytojas ir smuklininkas Tenardie – kuris su visais bičiuliavosi ir nepasibjaurėjo susiartinti su biuletriueliu. Jis buvo katurgoje, sakydavo Tenardyje, bet dieve tu mano, ką gali žinoti, kas ten dabar yra ir kas ten atsidurs. Vieną vakarą mokytojas išvedžiojo, kad seniau teisingumo organai būtų patirinėję, ko biulaturėlis vaikščiojas į gyrę, būtų pasistengę priversti įkalbėti, o prireikus ir pakankinę. O biulaturėlis, pavyzdžiui, nebūtų atsispyręs vandens kvotai padarykime jam vyno kvotą, pasiūlyti nardyje. Jie nepagailėjo pastangų ir priverti seną į kelio darbininką gerti. Bulatuelis gėrė nežmoniškai daug, bet kalbėjo mažą. Su pasigėrėtinu meistriškumu jis mokėjo tiksliausią proporciją derinti smaližiaus troškulį su teisėjo santūrumu. Tačiau atkakliai grįždami prie dominančio dalyko, o taip pat gretindami ir jungdami kai kurios neaiškius jam įsprūdusius žodžius – Tenardie ir mokytojas lyg ir iškvotė štai ką. Vieną rytą Guliatriuelis, auštant eidamas į darbą, didžiai nustebęs, kai pamatęs girios užkampyje, pakrūmėje kastuvą ir kirtiklį, tarsi kieno tyčia paslėptus. Tačiau jis pamanęs, kad tai greičiausiai vandennešio dėdės sifuro kastuvas ir kirtiklis. Ir apie tai daugiau nebūtų galvojęs. Bet tos pačios dienos vakare jisai užsiglaudė su storo medžio taip, kad niekieno negalėjo būti pastebėtas, pamatęs einant iš kelio į didžiausią girios tankmę žmogų, kuris buvo visai ne iš to krašto ir kurį jis, buleturėlis, gerai pažinojęs. Tenardie supratimu tai reiškia katurgos draugas. Buleturėlis griežtai atsisakė pasakyti jo vardą. Ta žmogus nešėsis kažkokį keturkampį daiktą, lyg dėžutę ar skrinelę, Biuleturėlis nustebęs, tačiau mintis pasiekti žmogų. Jam atėjus į galvą tik po septynių ar aštuonių minučių, bet buvę per vėlų, žmogus jau dingęs tankmėje, visai sutemė ir Biuleturėliui nepavykė jo privyti. Tada jis nusprendęs pasaugoti girios pakraštį. Buvo mėnesiena. Po dviejų ar trijų valandų Bulatriuelis pamatęs tą žmogų išeinant iš tankmės, dabar jau nešina nebe skrynute, o kastuvu ir kirtikliu. Bulaturėlis jį praleidęs, net ne, nepamanęs jo stabdyti, tarė savo, kad anas tris kartus už jį stipresnis, apsiginklavęs kirtikliu ir galimas daiktas būtų jį užmušęs, jei būtų pažinęs ir pamatęs, kad ir jis yra pažintas. Jaudinantis dviejų senų draugų sustikimas. Bet pamačius kastubą ir kirtiklį, bilaturėliai prašvitusios akis. Jis tekinas nubėgęs prie tų krūmų, kur buvęs rytą, bet nei kastubo, nei kirtiklio neberadęs – Iš to jis supratęs, kad tasai žmogus įėjęs į mišką, su kirtikliu iškasęs duobę, paslėpęs skrynutę ir su kastuvu vėl duobę užlyginęs. Skrinutė buvusi per maža, kad ją galėtų pareiti lavonas, todėl ten buvę pinigai. Štai kodėl jis ieškojas. Bulaturėlis ištyrinėjęs, išrausęs, išgriozdęs visą gyrę, išniukštinėjęs visur, kur tik žemė jam atrodžiusi neseniai pajudinta, bet veltui. Jis nieko neiškasęs. Niekas apie tai daugiau nebegalvojo Monfermeilyje, tik kelios drąsios komutis vis dar sakydavo, būkite tikros, kad kelio darbininkas išganjį, veltui nesimaitojo, tikriausiai velnės vėl bus pasirodęs. Trečias skyrius. Grandinė žiedą reikia iš anksto apdildyti, kad vienu plaktuko smūgiu jį būtų galima perdaužti. Į tų pačių 1823 metų spalio mėnesio pabaigą Tulono gyventojai pamatė, kad į uostą po baisios audros atplaukė remontui Oriono laivas, kuris vėliau buvo naudojamas Breste kaip mokomasis laivas, bet šiuo metu priklausė viduržėmio jūros eskadrai. Šis laivas nors ir apdaužytas, jūra jį buvo gerokai aplamdžiusi, plaukdamas į reidą vis dėlto padarė įspūdį. Jame plevesavo vėliava, jau neatsimenu kokia – ir jos garbiai pagal statutą pridėrėjo 11 patrankų šūvių saliutas, į kurį Orionas atsakė šūviu į šūvį, iš viso 22 šūviai. Yra apskaičiuota, kad sudėjus visas pabūklus salves karališkai ir kariškai pagarbai reikšti, visus pabūklų drioksėjimus, kurių reikalauja etiketo taisyklės, o taip pat nustatyta tvarka – reiduose bei citadelėse, saliutus kasdien daromus visose tvirtovėse ir visose karo laivuose, sauliai tekant ir leidžiantis, atkeliant ir užkeliant vartus ir taip toliau ir taip toliau, išeitų, jog civilizuotas pasaulis visame žemės rutulyje per kiekvienas 24 valandas paleidžia 150 tūkstančių nereikalingų tuščių patranko šūvių. Skaičiuojant po šešis frankus, kiekvieną šūvį susidaro per dieną – 900 tūkstančių frankų, per metus 300 milijonų frankų paverčiamų dūmais, tai tik nedidelė smulkmena. O tuo tarpu vargšai miršta badu. 1823 metai buvo metai, kuriuos restauracija vadino Ispanijos karo laikotarpiu. Šiame kare būtų galybės įvykių ir aibės keistų dalykų. Čia reikalas lieti svarbius Burbono dinastijos interesus – jos prancūziškąją šaką, padedančią madridiškai šaką ir ją proteguojančią, atseit atliekančią vyresniškumo pareigą, aišku grįžimą prie mūsų nacionalinių tradicijų, kurias komplikavo priklausimas nuo šiaurės kabinetų ir pasidavimas jų valiai. Pona Angulemo kunigaikštį, liberalinių laikraščių pramintą, Anducharo karžygių – kuris triumfatoriaus poza truputį nesiderinančia su Romejo išvaizda tramdė seną visiškai realų inkvizicijos terorizmą susikibusi su chimeriškų liberalų terorizmu, dideliam kilmingųjų našlių siaubui prisikėlusius iš mirusiųjų sankilotus naujų deskamisados pavadinimu, deskamisados bemarškiniai ispaniškai. Monarchizmą darant įkliūtis progresui gavusiam anarchijos vardą – slaptos 1789 metų teorijų veiklos nutraukimą. Europos uždėta draudimą prancūziškai minčiai keliaujančiai aplink pasaulį, šalia prancūzijos sosto įpėdinio stovinti princą Karinijaną, vėliau Karolį Albertą, kuri šiame karalių kryžiaus žygyje prieš tautas dalyvavo savo noriu, prisisegęs raudonos gelumbės grenadieriškus epoletus – vėl ištraukusius į karą imperijos kareivius, pasenusius po 8 metų poilsio, nusiminusius ir jau su baltomis kokardomis. Nuoroda Karolis Albertas 1823 metais dalyvavęs Angulemo kunigaikščio žygyje prieš Italiją, nacionaliniam įsivadavimo judėjimui numalšinti 1831 metais užėmė Sardinijos karalystės sostą nors buvo laikomas liberaliniu karaliumi, bet žiauriai sutriuškino jaunosios Italijos respublikinį judėjimą 1843 metais. Nuorodos pabaiga. Trispalvė vėliava plevesuojančia svetimoje šalyje viršum didvyriško saujalis prancūzų, panašiai kaip prieš 30 metų Koblence, kad plevesavo baltoji vėliava. Borbonų vėliava buvo baltos spalvos vienuolius prisijungusius prie mūsų veteranų, durtuvais numalšinta laisvės ir naujovių dvasę, patrankomis sutramdytus principus, Prancūziją savo ginklų naikinančią tai, ką ji buvo sukūrusi savo mintimi, pagaliau priešo vadų parsidavimą, kareivių nerištingumą, apgultus miestus, kurie neatsilaikė ne prieš kariuomenę, bet prieš pinigus – visišką nebuvimą karo pavojų, bet galimumą sprogimų, kaip šitai atsitinka staiga užimtame ir neišvalytame minuotame pakase. Čia maža buvo pralieta kraujo, maža buvo garbės už kariautojams, kai kas susitraukė gėdą, o šlovės neįsigijo niekas. Toks buvo šis karas pradėtas princų Liudviko XIV palikonių ir vedamas Napoleono generolų. Jam teko liūdna dalia, jis nepasiliko atmintyje nei kaip didaus karo pavyzdys, nei kaip didžios politikos pavyzdys. Jame buvo atlikta keletas drąsių žygių, sakysim, trokadero paėmimas yra viena iš puikių karinių operacijų, tačiau apskritai kartojame, šio karo trimitų garsas buvo plerpiantis. Visuma tamsi ir istorija pritarė Prancūzijai, kuri iš karto sutiko priimti šį dviprasmišką triumfą. Krito į akis, jo kai kurie ispanų karininkai, turėjusiai priešintis, pernelyg greitai pasiduodavo. Į pergalį įsimaišė mintis apie kyšius – Atrodė, kad generolai čia veikiau leisdavos paperkami, o ne pralaimėdavo kautinės. Ir kareiviai nugalėtojai grįžo namo pažeminti. Šis karas iš tikrųjų menkino tautos orumą, nes jo vėliavos klostėse galėjai skaityti Prancūzijos bankas. 1808 metų kareiviai, kurios tai baisiai buvo užgriuvusi jų apgultoji Saragosa, raukėsi dėl to, kad prieš juos taip lengvai atsidarydavo tvirtovių vartai ir ėmė pasigesti Palafokso. Toks prancūzų būdas, kad jiems maloniau turėti prie Severo Stopčiną negu Balesterosą. Nuoroda. Palafoksas – Saragosos tvirtovės revoliucinis įgulos vadas – Tvirtovė išgarsėjo herojiškų priešinimus į prancūzų kariuomenį 1808 metų Ispanijos revoliucijos metu. Rostopčinas Maskvos generalgubernatorius 1812 metais išgarsėjęs savo atsišaukimais prieš prancūzus. Šiuo atveju Hugo jį traktuoja kaip atstovaujantį rusų tautai, kovojančiai prieš Napoleoną 1812 metais tevinės kare – Napoleono karai su Rusija ir Ispanija, kuriuose prancūzų kariuomenė buvo nugalėta, laikomi priešingybę lengvoms prancūzų pergalims Ispanijoje 1823 metais, kada Ispanijos reakcinė bajoryje ir dvasininkyje iš baimės, kad nekiltų liaudės revoliucija, atidarydavo tvirtojų vartus šimto tūkstančių prancūzų armijai, pasinaudodamos silpna laikinąją buržuazinę vyriausybę vadovaujama Francisko Balesteroso. Nuorodos pabaiga. Dar rimtesnių požiūrių įmant reikia taip pat pabrėžti, kad šis karas žaisdamas Prancūzijoje karinę dvasę kėlė pasipiktinimą ir demokratijos dvasiai. Tai buvo pavergėjų užmojis. Prancūzų kareivio šio demokratijos sunaus tikslas šioje kampanijoje buvo iškovoti kitiems vergyje. Šlykšti nesąmonė. Prancūzija sutverta žadinti tautų dvasę, o ne ją slopinti. Nuo 1792 metų visos revoliucijos Europoje – tai Prancūzijos revoliucija. Prancūzija skleidžia laisvės tviskėsi, tai panašu į saulės spinduliavimą. Aklas, kuris šito nemato, yra pasakęs Napoleonas. Taigi 1823 metų karas draugė buvo pasikesinimas ir į didžiadvasišką ispanų tautą ir į Prancūzijos revoliuciją. Ir kaip tik Prancūzija vykdė šį baisingą smurtą, tiesa iš prievartos, nes įskyrus įsivadavimo karus, kariuomenis viską daro iš prievartos. Pasyvus klusnumas – tai žodžiai, kurie nusako jų veiksmus. Kariuomenė yra nepaprastos kombinacijos šedevras, kur jėga sudaroma iš didžiulės bejėgiškumo sumos. Šitaip galima paaiškinti karą žmonijos vykdomą prie žmoniją ir nepaisant žmonijos. O dėl burbonų, tai 1823 metų karas jiems buvo fatališkas. Jie palaikė jį pasisekimu. Jie visiškai nematė, koks pavojus kyla, kai idėja uždraudžiama ir tuo būdu pasmaugiama. Per savo naivumą jie tiek užsimiršo, kad atgavę valdžią įteisino kaip vieną į savo galios elementų plačiausią pakantumą nusikaltimams. Piktų kėslų dvasia įsibrovė į jų politiką. 1830 metai užgimė 1823 metais. Ispanijos kampanija jų sprendimuose tapo argumentu visokiems smurto žygiams ir rizikingoms avantūroms dieviškosios teisės vardu. Prancūzija sugražinusi tikrąjį karalių Ispanijoje puikiausiai galėjo sugražinti neribotą karališkąją valdžią savo šalyje. Palaikę kareivio klusnumą tautos sutikimu, jie padarė labai pavojingą klaidą. Toks pasitikėjimas sugriauna sostus – Nedėra snausti nei mansenilo medžio paunksmėje, nei kariuomenės paunksmėje. Grįžkime prie Oriono laivo. Tuo metu, kai armija vadovaujama princo generalisimo vykdė karinės operacijas viduržėmio jūroje, plaukė eskadra. Mes jau minėjome, kad Orionas priklausė šią eskadrai ir dėl audros jūroje turėjo įplaukti į Tulono uostą. Karo laivo stovėjimas uoste turi kažkokią traukiamąją jėgą ir pagauna minę. Tai didingas vaizdas. O minę mėgsta visą, kas didu. Linijinis laivas pavyzdys vieno iš pačių didingiausių žmogaus genijaus susidūrimų su gamtos gale. Linijinis laivas yra sudarytas iš pačių sunkiausių ir pačių lengviausių elementų, kokie tik gali būti, nes jam tenka turėti reikalą iš karto su trimis medžiagos stoviais – kietų, skystų ir duinių, ir kovoti su visais trimis. Jis turi 11 geležinių nagų, kad galėtų įsikabinti į granitą jūros dugne, ir daugiau sparnų bei antsparnių negu skraidantieji vabždžiai, kad pagautų debesyse vėją. Jo kvapas išlikė iš 120 patrankų lyg iš galingų trimitų ir išdidžiai atsiliepė į perkūno greusmą. Okeanas stengiasi jį paklaidinti, bauginančių savo bangų vienodumu, tačiau laivas turi savo sielą, kompasą – kuris duoda jam patarimą ir visuomet jam rodo šiaurę. Tamsią naktį jo signaliniai žibinta jam atstoja žvaigždes, taigi prieš vėją jis turi lyną ir burę, prieš vandenį medį, prieš uolą geležį, varį ir šviną, prieš tamsą šviesą, prieš begalinę erdvę magneto rodiklę. Norint turėti supratimą, kokios gigantiškos yra atskiros dalis, kurių visuma sudaro linijinį laivą, pakanka tik įeiti Bresto ar Tulono uostį į šešių aukštų stapelio vidų. Tai, taip sakant, apsauginis statomojo laivo gaubtas. Toji milžiniška sija rėja. Šioje ant žemės gulinti masyvi medinė kolona, tokio ilgumo, kiek užmato akis, tai didysis stiebas – Jo ilgis, jeigu skaičiuosime nuo pašaknio triume lygi viršūnės padebesyje, 60 azų, o diametras prie pagrindo 3 pėdos. Angliškasis didysis stiebas iškyla lygi 217 pėdų virš normalios laivo gramzdos. Mūsų protėvių laiviniai inkarams buvo naudojami lynai musiškiame grandinis. Šimto patrankų karo laivo grandinis – sudaro krūvą, kurios aukštis keturios pėdos, plotis 20 pėdų ir storis 8 pėdos. O kiek reikia padarinio medžio tokiam laivui pastatyti 3000 kubinių metrų. Tai ištisas plaukiantis miškas. Be to reikia gerai įsidėmėti, kad čia kalbama tik apie karo laivą, pastatytą prieš 40 metų, Apie paprastą būrinį laivą garo variklis tais laikais buvęs kūdikystės amžyje vėliau suteikė naujų puikių savybių tam nepaprastam statiniui, kuris vadinamas karo laivu. Šiuo metu, pavyzdžiui, mišraus tipos raiktinis laivas tai nuostabi mašina traukiama būrių, kurių paviršius lygus 3000 kvadratinių metrų ir varoma pustrečio tūkstančio arklių jėgų garo katilo. Jau nekalbant apie stulbinančias naujovės laivų statybos mene, net senovinis Kristupo Kolumbo arba Riuterio laivas yra vienas iš didžiųjų žmogaus išradingumo pavyzdžių. Riuteris garsus 17 amžiaus Olandijos admirolas. Jo jėgos taip pat neįsiamamos, kaip neįsiamimi oro dvelgsmai siunčiami begalybės – Jis surenka vėjai savo bures, jis nepasimeta neapriepiamuose bangų plotose, jis plaukia ir viešpatauja. Tačiau ateina valanda, kada audra, lyg šiaudelis sulaužo 60 pėdų ilgumo rėją, kada vėjas lyg neandrė nulenkia 400 pėdų aukščio stiebą, kada inkaras, sverintis 10 tūkstančių svarų, lūšta bangūnas rose kaip meškeriotojo vašiukas lydekos žiaunose – kada baisingos patrankos gailiai ir bejėgiškai kriokia, o jų kriokimą uraganas nuneša į tuštumą ir į tamsą, kur visa ši galybė ir didybė dingsta prieš aukštesnę galybę ir prieš aukštesnę didybę. Vaizdas didžiausios jėgos virstančios didžiausių bejėgiškumu visada verčia susimastyti žmonės. Štai kodėl uostuose matyti tokia daugybė smalsuolių, kurie patys gerai nesuprasdami kodėl, grūdasi aplinkui šias nuostabes karo ir laivybos mašinas. Taigi kiekvieną dieną nuo ryto lygi vakaro Tulono uosto krantinis, šliuzo atkrantis ir molas būdavo nusėti miniomis dikinėtų ir vėplių, kaip sakoma Paryžiuje, kurie nieko neveikdavo, tik spoksodavo į Orioną. Oriono laivas jau seniai buvo lygotas – Per ankstyvesnius plaukėjimus jo povandeninė dalis buvo apaugusi tokių kriauklių sluoksnių, kad laivas neteko pusės savo greičio. Pernai metais jis buvo ištrauktas iš vandens ir nuo jo nugramdyti kiaukutai. Po to jis vėl išplaukė į jūrą. Tačiau šie gramdymai apgadino povandeninis dalies savaržas. Netoli Balearų salų išorinė laivo apkala nukentėjo nuo vėjo ir atšoko – O vidinis išmušimas tais laikais nebuvo daromas iš lakštinės geležies, tad laivas ėmė leisti vandenį. Smarkus rudens vėjo gūsis pramušė kairiojo borto grotinę pakylą ir vieną patrankų bortą, o taipgi pakenkė Foko stiebo vantų platformai. Dėl šių sugadinimo Orionas ir sugrįžo į Tuloną. Jis išmetė ingarą prie arsenalo. Jam tvarkė įrengimus, remontavo – Dešiniojo borto liemuo nebuvo sugadintas, bet kelios apkalos lentos, kaip paprastai šitai daroma, kai kur buvo atplėštos, nes reikėjo įleisti į karkas tyro oro. Vieną rytą miniai, kuris poksojo į laivą, teko regėti nelaimingą atsitikimą. Laivo įgula taisi prie rėjų būres. Dešiniojo borto marsinis matrosas, kuris turėjo paimti grot Marselio būrės viršutinį kampą, neteko pusiausvirus. Žmonės matė, kaip jis pašlyjo. Arsenalo krantinėje susirinkusi minę aiktelėjo. Po to apsisukęs aplinkrėję, ištiestomis rankomis nėrė į bedugnę, lėkdamas nusitvėrė už lyno, iš pradžių vieną, paskui antrą ranką ir pakibo. Po juo taip giliai, jog svaigo galva tyvuliavo jūra. Jo kritimo išjudintas lynas siubavo lyg supuoklis. Žmogus virvės gale švyščiojo čia į vieną, čia į kitą pusę, tarytum akmuo laidinėje. Eiti jam į pagalbą būtų reiškia statyti save į baisų pavojų, ne vienas matrosas. Visi jie buvo naujai tarnybę pašaukti pajūrio žvėjai, neišdryso rizikuoti. Tuo tarpu nelaimingasis Marsinis jau ilso. Jo veido, kuris turėjo būti iškreiptas siaubo nesimatė, bet iš visų jo judesių galėjo spręsti, kad jo jėgos senka. Jo ištemptos rankos baisiai tyščiojo. Kiekvieną kartą, kai tikis mėgindavo pasikelti, lynas dar labiau įsišvituodavo – Jis nešaukė, kad nenustotų jėgų, visi tik laukė akimirkos, kada jis paleis virvę. Ir tarpais nusisukdavo į šalį, kad nematytų jo krintant. Esti tokių momentų, kada paprastas virvagalys, kartis medžio šaka įkūnyje gyvybę. Ir baisu matyti, kaip gyva būtybė nuo jų atsiskiria ir nukrinta nelyginant prinokęs vaisius. Staiga žmonės pamatė vyriškį, kuris vikriai, kaip laukinė katė, kabinosi laivavirvėmis į viršų. Vyriškis vilkėjo raudonais rūbais. Vadinasi, buvo katurgininkas. Dėvėjo žalia kepurę, vadinasi, pasmerktas kalėti iki gyvos galvos. Jam prilipus Marsas, taiga pūstelėjęs vėjas, nunešė jo kepurę, atidengdamas visiškai baltą galvą. Tai nebuvo jaunuolis. Tikrai, vienas katurgininkas atsiūstas iš kalėjimo dirbti laive – Tučto jau pribėgo prie būdinčio karininko ir tuo metu, kai ekipažas blaškis ir sviravo, kai visi matrosai drebėjo ir traukėsi į šalį, paprašė karininką leisti jam surizikuoti savo gyvybę, marsiniam išgelbėti. Karininkui linktelėjus galvą, katurgininkas vienu plaktuko smūgiu perdaužė grandinę prikaltą prie jo kojo žiedo, paskui pagrėbė virvę ir šoko į vantus. Niekas šią akimirką nepastebėjo, kaip lengvai buvo perdaužta grandinė, tik vėliau – šitai prisiminė. Vieno akės mirksnių jis buvo antrėjos. Ten jis sustojo kelioms sekundėms, įrodys įmatavo akimis jos ilgį. To sekundės, kada vėjas supo tarsi ant siūlo kiburiuojantį marsinį, žiūrovams pasirodė ilgos kaip šimtmetis. Pagaliau katurgininkas pakėlė akis į dangų, paskui žengė žingsnį pirmin. Mine atsikvėpė. Jis bėgte leido sirėję. Pribėgęs kraštą pririšo prie jos vieną atneštos virvės galą, antrą nuleido, paskui šią virvę ėmė rankomis leisti žemyn ir tada visus perėmė neapsakomas nerimas, ties bedugne kabojo nebe vienas žmogus, o du. Sakytum, voras būtų slinkęs tverti musis, tik čia voras nešė gyvybę, o ne mirtį. Dešimt tūkstančių akių susmigo į tą dviejukę. Nebuvo girdėti nei vieno šauksmo, nei vieno žodžio. Vis jautė tą patį virpulį, visų antakiai buvo vienodai suraukti. Visi gniaužė kvapą, tarsi bijodami mažiausio atodusių padidinti vėją, kuris siubavo abu nelaiminguosius. Tuo tarpu katurgininkui pavyko prisliuokti prie matroso. Buvo pats laikas. Dar vieną minutę ir žmogus, netekęs jėgų ir vilties, būtų nukritęs į bedugnę. Katorgininkas vieną ranką jį tvirtai aprišo virve, už kurios laikėsi antrąją. Pagaliau visi pamatė, kaip jis vėl užlipo antrėjos ir užtraukė matrosą. Ten jį prilaikė valandėlę, leisdamas atgauti jėgas, paskui paėmė į glėbį ir nešte nunešėrėja iki viršustėbio, o iš ten į viršustėbio plotmelę, kur jį perdavė į draugų rankas. Ta akimirksniminę ėmė ploti. Seni kalėjimo prižiūrėtojai verkė, moteris glebeščiavusi krantinėje. Visi su kažkokiu nirtulingu grauduliu vieningai šaukė. Dovanoti bausmę tam žmogui. O tasai vyras jautė pareigą kuo greičiausiai nusileisti apačion prie kalinių partijos. Kad greičiau grįžtų, jis nusliogė laivavirvėmis, paskui leidosi tekino žemutinę rėją – Visų akį sekė jį, buvo toks momentas, kada žiūrovus pagavo siaubas, ar todėl, kad jis buvo pavargęs, ar todėl, kad jam apsisuko galva, jis tarytum staptelį ir susviravo. Staiga minė garsiai riktelėjo, katurgininkas nukrito į jūrą. Krytis buvo pavojingas. Prie Oriono stovėjo fregata Alžeziras ir vargšas katurgininkas nukrito tarp dviejų laivų. Jis galėjo pakliūti po vienu ar po kitu. Keturi vyrai skubiai puolė į valtį, minė jos skatino, visus vėl pagavo didžiausias susirūpinimas. Žmogus nesirodė paviršyje, jis dingo jūroje, net nesujudinės paviršiaus, tarsi būtų įkritęs į statinę alyvos. Leido svambalą, nardė, veltui, ieškojo iki vakaro, nesurado net jo kūno. Kitą dieną Tulono laikraštis įspausdino šias kelias eilutes. 1823 m. lapkričio 17 dieną. Vakar vienas katorgininkas pristatytas dirbti Orione, gelbėdamas matrosą įkrito į jūrą ir paskendo. Jo lavono nepavyko surasti. Tarima, kad jį srovė panešė po arsenalo iškišulio poliais. Kalėjime tas žmogus buvo numeris 9430 ir vadinosi Žanas Valžanas. Trečioji knyga – mirusieji duotas pažadas tęsimas. Pirmas skyrius – vandens klausimas Manfermeilyje. Manfermeilis yra tarp Livry ir Šelio pietinėme pakraštyje pakilios plynaukštis skiriančio surką nuo Marnus. Šiandien tai didokas mieščiukas, kurį keurus metus puošia iš Baltintos vilos, o sekmadieniais ir džiaugsmingi miestiečiai. 1823 metais Monfermeilėje nebuvo nei tiek baltų namelių, nei tiek patenkintų miestiečių. Tai buvo tik kaimas vidugiryje. Tiesa, jame galėjo užeiti vieną kitą praėjusią šimtmečio stiliaus vasarnamį, kurį buvo galima pažinti iš didingos išvaizdos, iš raitytos geležies balkonų ir iš ilgų langų, kurių maži stiklai baltame uždarinėtų vidaus langinių fone, raibuliavo įvairiausiai žaliais atšešėliais bet Monfermeilis vis tiek buvo kaimas. Nei pasitraukė poilsio gelumbių pirkliai, nei vasarojantieji advokatai dar nebuvo jo aptikę. Tai buvo rami ir jauki vietelė, nieku daugiau nepasižyminti, ten žmonės pigiai savo gyveno sotų ir lengvą kaimietišką gyvenimą. Tik dėl plynaukštės pakilumo ten buvo maža vandens. Vandens reikėjo eiti tolokai, tas kaimo galas, kur gan jį pusėje, semdavosi vandenį iš puikių tvenkinių gyrioje, kitas galas iš šelio pusės, kur buvo bažnyčia, gerimojo vandens galėjo imtis tik iš mažo šaltinio įkalnyje prie šelio kelio, koks ketvirtis valando žygio nuo Manfermeilio. Tad apsirūpinti vandeniu kiekvienai šeimai buvo gana sunkus darbas. Pasiturintieji namai, aristokratija, prie tokių priklausė ir tenardyje smuklė, mokėjo polijarą už kibirą vandens vienam žmogeliui, kuris vertėsi vandens tiekimu ir uždirbdavo apie 8 sų per dieną. Tačiau ta žmogelis dirbdavo tik iki 7 valandos vasarą ir iki 5 valandos žiemą. O vos tik sutemdavo ir pirmųjų aukštų langinį susidarydavo, tie, kurie pristikdavo vandens gerti, eidavo patys parsinešti arba įsiversdavo ir be jo. Kad tai buvo siaubas nelaimingai būtybei, kurios skaitytojai gal nebus užmiršę, mažai kozetai. Prisiminkite, kad Tenardie kozetė buvo naudinga dviem atžvilgiais. Motina jie vertė jiems mokėti, o mergytė jiems tarnauti.